вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у адстойваючы годнасць сваёй нацыі ў размове з расейцам ці палякам беларус абавязкова пачуе імёны толстога чайкоўскага ці гагарына ад першага і міцкевіча шапена вайтылы ад другога і пачне хаатычна падбіраць свой уласны шэраг янка купала і васіль быкаў безумоўна варты імёны але расеец палякам маглі пра такіх і не чуць францішак скарына і кастусь каліноўскі усяслаў чарадзей і ігар лучанок таксама давядзецца тлумачыць а гэта не той выпадак трэба так каб толькі назваў і ўсім было ясна ось як немец скажа бах і ніякіх дадатковых словаў не патрэбна у як увогуле ствараюцца такія імёны галоўныя аргументы нацыянальнай вартасці допустим с касманаўтамі ўсё ясна іх паважаюць ужо толькі за іхны палёт у космас але наших клімука с кавалёнкам паводле права на савецкую спадчыну прысвоілі расейцы а самі яны і не пярэчылі пісьменніку ці навукоўцу дастаткова быць лаўрэатам нобелеўскай прэміі каб яго шанавалі нават толькі у упершыню пачуўшы ягонае імя. Палітык мусіць зрабіць подзвіг розуму і волі, але абавязкова на карысць свайго народу. Інакш ягонае імя ў гэтай спрэчцы не аргумент. кампазітар, як ствараецца імя найвялікшага кампазітара нацыі. І хто ў беларусаў кампазітар нумар адзін. Вось пра гэта і пойдзе размова ў сённяшняй перадачы. найвялікшыя кампазітары свету прызнаваліся такімі пасля выдання поўнага збору іхных твораў. Так было з моцартам у Аўстрый з шапенам у Польшчы з чайкоўскім у рассеі. Такім чынам шматгадовая падзвіжніцкая праца нашчадкаў узводзіла музыкаў на найвышэйшы пасад міжнароднага прэстыжу. У адрозненне ад збору твораў літаратара ноты не патрабуюць перакладу і кніга кампазітара адразу даступная ўсім. Што да Беларусі, дык яна дагэтуль не мае ніводнага такога збору твораў, А гэта значыць ніводнага сапраўды вядомага ў свеце клясыка. Аднак неўзабаве сітуацыя сітуацыя можа змяніцца у выніку падзвіжніцкай працы Віктара скарабагатова знакамітага спевака і кіраўніка беларускай капелы адклаўшы ў бок уласныя творчыя праекты і амбіцыі спадар скарабагатаў пастанавіў стварыць гэты знак беларускага кампазітара нумар один у атрымаўся гэты збор твораў мікола равенскага як вядома у яго не так багата засталося твораў і тым не менш мы выдаем менавіта збор твораў гэта першая спроба у беларусі за амаль 450 год ну, амаль 450 год у беларусі існуе нота друкавання і за гэты час ніводзін кампазітар у не атрымаў такой культуры друкаванай якой з'яўляецца збор твораў вось гэта першая у нашай гісторыі такая з'ява сярод музыкаў гэта першы выпадак калі збор твораў аднаго на кампазітара выдаецца так что гэта без перабольшвання можна казаць про абсалютна гістарычную э, падзею кіраўнік хору унія кирыла насаяў у выдавецкай групе Віктора скарабагатова выконвае працу музычнага рэдактара харавых тэкстаў і сам уражваецца масштабамі задуманыя справы мы думалі что зробім это вельмі хутка ну за год за полтора але ж тут згадваецца гісторыя правбаха калі ў 39 годзе кстати Іванас Брамс кінуў пісаць нават свой рэквіем і пачаў займацца збором твору великкага баха думаючы пра тое да што за жыццё за сваё ён зробіць это ўсё але ж э, поўны збор баха выйшаў толькі праз ну амаль 90 год пасля таго як она пачалася у 39 годзе таму і мы так вот калі глядзелі што вот мы зробім гэта за годзік там другі аказалось не, не все так просто то радыёвабода вострая брама. У палякаў шапен, у расейцаў чайкоўскі, у беларусаў, хто з'яўляецца найвялікшым беларускім кампазітарам і як гэта даказаць. Але чаму менавіта равенскі? даведнікі распавядаюць пра дзясяткі выдатных беларускіх кампазітараў ад михала кляафаса агінскага які сам сябе залічаў у музыкі вялікага княства літоўскага да ігора лучанка які некарэктна называе агінскага польскім кампазітарам. А колькі было так званых беларускіх, а насамрэч чыста савецкіх ці ўвогуле расійскіх і тым не менш таленавітых творцаў. У гэтай блытаніне Віктору Скарабагатаву давялося прымаць валявое рашэнне. Чаму менавіта равенскі? Калі паглядзець на еўрапейскую традыцыю, мы можам аналогіі знайсці. Дык вось першы збор твораў сярод аўстрыйскіх кампазітараў гэта быў моцарт сярод э, польскіх гэта быў шапен сярод рускіх гэта быў чайкоўскі адсюль бачна што гэта павінен быць канешне ж кампазітар вышэйшага нацыянальнага прыярытэту у Ну і калі паглядзім, дык у 18 стагодзе, канешне ж, э, найвышэйшага ўзроўню дасягнуў Голанд, Ян Давід Голанд. Але гэта нямецкі кампазітар, ён праўда пражыў 47 год у Беларусі. Тым не менш э, мы ж ведаем, э, адкуль ён і таму не выпадала Голанду стаць тым кампазітарам, якога трэба выдаваць збор твораў першым што тычыцца 19 стагоддзя там некалькі творцаў безумоўна заслугоўваюць гэтай пашаны і перш за ўсё канешне ж станіслав манюшка ну, але ж мы ведаем што палякі ўжо выдалі у засяродзілі сваю ўвагу мы на двадцатым стагоддзі. І сярод тых, хто заслугоўвае тут цэлы шэраг кампазітараў бясспрэчна выдатных. Гэта і глебаў, і багатыроў і туранкоў, скажам, альбо пукст. Тым не менш мы спыніліся на равенскім. Мы збіралі у беларускай капелі архіў менавіта нот равенскага і калі ўжо падышло адчуванне што мы ў стане зрабіць вось такую працу як збор твораў з гэткай жа ініцыятывай до да нас звярнуўся нью-йоркскі інстытут беларускай навукі і мастацтва у музычны архіў міколы равенскага расцярушаны па розных краінах Еўропы і свету падобна як быў расцярушаны лёс кампазітара а зрэшты і ўсёй беларускай культуры два стагоддзя равенскі нарадзіўся ў вёсцы капланцы бярэзінскага раёну ў 1886 годзе у у 1920-е скончыў маскоўскую кансерваторыю, пасля чаго працаваў у Менску хармайстрам і выкладчыкам у кансерваторыі. Ён аўтар першай беларускай оперы Браніслава, лібрэта якой напісаў паэт Уладзімир Дубоўка. А пасля пачалася вайна і нямецкая акупацыя. Равенскі жыў у чэрвені, тагачасным ігумене і быў там рэгентам царкоўнага хору пасля вайны жыў на эміграцыі дзе працягваў сваю хормайстарскую дзейнасць і кампазітарскую творчасць натуральна аўтаматычна выпаў за рамкі дазволенага цэнзурай у бсср жыццёвы шлях завяршыў у 1953 у бельгійскім горадзе лювэне дзе і пахаваны так выглядае біяграфія беларускага кампазітара нумар адзінка можна толькі ўявіць як няпроста было б па ўсім свеце збіраць ягоную спадчыну калі я ўжо зрабіў каталог твораў падчатак ён склаўся са 115 пазіцый на сённяшні дзень гэта ўжо зашкалила там за 500 пазіцый большасць твораў на жаль э, страчана спачатку у сувязі з арыштам дубоўкі у тридцатым годзе па сутнасці была канфіскавана большая частка таго што ім было напісана на той момант і ён пачаў узнаўляць свае творы на ноў 41 год і у дом дзе ён жыў у мінску трапляе фашысцкая бомба і пачынаецца пажар ну зразумела што амаль усё згарэла зноў і вось ён э, вяртаецца да сябе на радзіму у чэрвень у ігумен былы і там пачынае працаваць як рэгент у царкве і наноў узнаўляе трэці раз свае творы тыя канешне ж якія найбольш яго цікавілі радыёвабода вострая брама У палякаў шапен, у расейцаў чайкоўскі, у беларусаў, хто з'яўляецца найвялікшым беларускім кампазітарам і як гэта даказаць. Такім чынам равенскаму даводзілася тройчы аднаўляць ледзьве не ўвесь свой страчаны кампазітарскі даробак. Віктор скарабагатаў. Ён узнавіў пачаў узнаўленне оперы Бранніслава і аперэты на камедыю Дунінам Марсанкевіча залёты. Залёты ён нават і ўзнавіў. І дзе гэтыя ноты знаходзяцца, ніхто не ведае. Ніхто не ведае, дзе знаходзіцца матэрыял і Бранніславы. А тое, што засталося вось па рэцэнзіях таго часу, часу ну хто ведаў музычны матэрыял гэтай оперы тыя казалі што па сутнасці мы мелі б сапраўды першы нацыянальны ну у двадцатым стагоддзі ўжо у сістэме мыслення двадцатого стагоддзя нацыянальны твор беларускай опернай сцэны ну вось так атрымалася што мы па сёння яго і не маем засталася арыя браніславы болей не засталося ад гэтай оперы нічога а праца выдаўцоў збору твораў складаецца не толькі з пошуку нотных тэкстаў, але і з узнаўлення рэстаўрацыі таго, што захавалася часткова ці было недароблена. Кажа Кірыла Насаяў. Гэта першае выданне першае беларускага кампазітара. Прычым гэта ж робіцца ўжо пры новых тэхналогіях. Мы ж не проста робім выданне. Мы ж яшчэ некаторыя творы аднаўляем і тут трэба глядзець, трэба ставіць равенскім і мысліць так, як мысліў ён, спяваць у тую музыку іграць у тую музыку каб э, трымаць той стыль якім ён пісаў а новыя тэхналогі гэта дапамагаюць таму што цяпер ёсць кампутарныя праграмы дзе ёсць магчымасць это все прослухоўваць глядзець ці это ён ці не ён Oh! ночь листья таянил души жарботной курочица. На думку Віктара скарабагатава равенскі павінен быць першым яшчэ і таму, што ён беларускі кампазітар без усялякіх агаворак і тлумачэнняў. Пры ўсім жаданні яго ніяк не прыпішаш да іншай культуры, ці то суседскай ці скажам савецкай, бо равенскі для гэтага не пакінуў ніякіх падставаў. Пакуль што мы маем процентаў 810 з таго, што было напісана равенскім і тое, што мы можам сапраўды выдаць. Ты не менш вось калі я склаў гэты каталог, адна цікавая акалічнасць. Гэта стала бачна толькі пасля таго, як каталог ужо быў зроблены. Калі тычыцца штосьці напісаны равенскім на словы, гэта альбо хоры, альбо кантаты, оперы, аперэты, рамансы і гэтак далей, гэта ім было напісана толькі на беларускія вершы. Гэта абсалютны, на мой погляд, вынік яго можна ў кнігу рэкордаў гінеса ставіць у гэтым сэнсе у беларускую кнігу рэкордаў гінеса бо ні адзін з кампазітараў не да равенскага не пасля равенскага так не рабіў пісалі на розных мовах а вось абсалютны вынік гэта толькі ў равенскага ён аддаваў перавагу беларускаму ва ўсім у Таму мы вырашылі для сябе, што ён і павінен быць першым. Яшчэ тут такая акалічнасць, што калі мы вучыліся ў кансерваторыі, я вось у 70-тыя гады на пачатку 70-х вучыўся, гэта імя абсалютна не згадывалася ну, у навучальным працэсе. А калі ўжо пайшла такая, хваля рэнесанса гэта ўжо другая палова 80-х гадоў з'явіліся ноты равенскага яны з'яўляліся як з-пад зямлі адкуль яны з'яўляліся я не ведаю ну практычна ўсе хоры спявалі равенскага значыць у кагосьці ж э, гэта трымцела у душы хтосьці ж ведаў значыць нейкім чынам тое што захавалася у мінску яно адразу увайшло ў рэпертуар шматлікіх наших хораў на той момант я не думаю что сёння можа быць такая ж цікавасць да асобаў якія не знікалі ну напрыклад той самы чуркін цецікоцкі да іх творчасці чамусьці вось так не адносяцца артысты і я быў абсалютна ўзрушаны калі убачыў як ты у імгненні вока. На працягу бадай што толькі аднаго года уся Беларусь заспявала магутны Божа. Радыёвабода вострая брама. У палякаў шапен у расейцаў чайкоўскі у беларусаў хто з'яўляецца найвялікшым беларускім кампазітарам і як гэта даказаць. тэрміны выхаду ў свет збору твораў міколы равенскага Віктор скарабагатаў гаворыць са спадзяваннем і аглядкай на сітуацыю якую для падзвіжнікаў беларускай культуры назваць стабільнай не выпадае цяпер мы падрыхтавалі ўжо ну практычна ўсё да выдання у гэтым годзе мы ўжо сямі кніг адну выдалі гэта усе вакальныя яго творы наступная кніга павінна выйсці на працягу восені гэта будуць усе літургічныя творы і паза літургічныя творы але рэлігійнага зместу і можа быть мы яшчэ паспеем до конца года выпусціць збор яго народных песень у наступным годзе яму сполніцца 120 год і у год 120годдзя павінна завершыцца цалкам гэтая праца выйдуць яго харавыя творы гэта два зборніка для акадэмічных хораў асобна і для аматарскіх асобна у яшчэ выйдзе зборнік фортэпіянных твораў і сёмая кніга сабой уяўляе зборнік дакументаў і матэрыялаў пачынаюцца яны ад шлюба бацькоў і заканчваюцца матэрыяламі якія з'явіліся вось у гэтым годзе у 2005 дакументаў там шмат і яны у большасці сваёй друкавацца будуць упершыню працуем мы досыць напружана ўжо тры гады і за гэтыя тры гады зроблена каласальная праца, бо мы аналагаў у Беларусі не маем. Выданне збору твораў кампазітара нагадвае нарматыўны акт, які парадкуе іерархію і паводзіны ў пэўнай сферы. З аднаго боку гэта факт станоўчы, бо прасцей разбірацца з тым, хто і што чаго вартае. З іншага боку тут, як і ў нарматыўным акце прысутнічае доля ўмоўнасці, амаль як у геаметрыі. Вось назвалі мы адзінкай адлегласці міліметр. Гэтым і карыстаемся. І ніхто не задумляецца, чаму менавіта такая адлегласць узятая, а не крыху большая ці крыху меншая калі на ўсіх лінарках міліметр аднолькавы гэта дазваляе ўсім гаварыць і працаваць маючы на ўвазе тое самае падобна і тут першым беларускім кампазітарам будзе равенскі але пры ўсёй павазе да кампазітара гэтага недастаткова сама ягоная творчасць мусіць прыцягваць да сябе ўвагу у І тут Віктор скарабагатаў перакананы, што збор твораў патрапіць на ўдзячную глебу. Большасць твораў яго будзе выканана ну скажем харавых харавымі калектывамі адразу па выхадзе з друку, бо там мноства вялікага таленту твораў. Гэта адразу трапіць у навучальны працэс. што тычыцца яго меласу ну, я магу правесці одну паралель яе вызначыў музычны рэдактор гэтых харавых трох томаў кирилла насаяву ён показал генезіс адкуль узялася мелодыя молитвы магутны божа магутны божа ладар суру свету дык так вось э, на час калі ён ужо быў рэгентам першае месца працы у равенскага было наваградак І вось ён трапляе ў гэтае асяроддзе. І што ён чуе? Малітвы, якія ў асноўным каталіцкія малітвы беларускія, якія ўжо на той момант набылі статус народных песняў. І вось Кірыла прыводзіць два прыклады. Першая матачка Божая, вось гэты пачатак Э, одной из со знакомитых белорусских молитв 19-го э, стагодзе, а другая молитва э, «Дай, добрый Боже, могутный Боже, вось вам и генезис, откуль ён узял початок мелодии для своего гимна». Музыка так ён працаваў усё сваё жыццё. Ён як быццам бы нічога і не прыдумляў. Ён просто уважліва услухоўваўся у беларускую ментальнасць музычную і яе выявіў у сваёй творчасці. І ў гэтым сэнсе немнога знойдзецца ў яго канкурентаў.